Te fuiste de la casa y creo que algo me falta. Te lo juro, no hay dos como vos. Yo creo que ya no quedan tantas. no demasiado mala, pero te lo juro, mami, tienes algo que me encanta. Una figura que hipnotiza, un culito que me pone loco, un cuerpo que me mata. pienso esa le puso tu nombre a la vida. Yo estoy para ti, mami, tú eres para mí. Siento buena noche, no me puedo dormir. Tiene un culito como una dormir como hoy. Esa es mi loquita, mi diablo, esa es mi shorty. Seguimos esperando que la busque que te toque, yo le saco la forio que Yo tengo una corona, pero pa' vos soy un rey. Ah. Aunque tenga otra, tú eres mía por ley. Por ley. cuando hicimos las 50 sombras y grey. Pero mi dolor, mi nena, era mi Sasha Estaría contigo, beberita y mami todo el día. Esa parte es lo único que tiene la que. Ah. Dime que lo que.